Teresa Tanco Cordobés de Herrera estis pianisto cae componistino el Colombio, quio estas considerata la plei el musicistino de la decnaua y en sia lando. Si trovis sian locon en la chef urba musica medio en contexto cae epoco, quiam estis considerata scandalo por virino dedici sin profecie al musico. Teresa nascigis en ricia familio de pianista e gepatroi, quie si ricevis privilegiam musican educadon cae treinadon. Siain unuain studoin de musico, si ricevis sulla instruado de sia patrino, cae daurigis ce la eminenta pedagogo Vicente Vargas de la Rosa. Ie sia dec fina iaragio, sia patro, la pianisto Mariano Tanco, conduci sin al Pariso cae inscribigi sin en la Parisa Conservatorio quie si studis ce la componisto Theodor Reit fininte sien studoin cae reveninte al Colombio, Teresa decidis dedici sin profesie al musico cae tiel igis profesoro ce la Nazia Academio de Musico cae dirigentis coruson por signorinoi ce la pregeio de San Ignacio. Vergeine, Si tiam componis cae presentis celcaim el siai vociai cae religiai vergoi. Teresa Tanco componis anca un musicum por piano, inter quiui el staras la piano polco la Taguillo cae aero da valsoi, cia la valso por granda orchestro titolita printempo inter sciai componajoi, el staras ancau la sarsuelo similia similibus. Quelcae el sciai partituroi estis publicigitae en grafica revuo de la chef urbo. Cune cun sia fratino, si voyagis al Europo. En Pariso, si favora in recensoin pri sia Parisa debuto ce la sal pleiel Saint-Saëns. Sia Sarzuelo, en du actoi, similia similibus, sur base de textoi de Carlos Sanz, estis inspirita de hispana zarzuela intrigo, quiu tractis homeopation. Gi estis presentita unua foie por festi la dude quaran nascis tagon de Teresa ce la familia heimo, ca estis en senigita fare de amicoi ca familianoi quiui ciui estis amatoroi. La rapporto en la illustrita giornalo la domo estis gele lumigita cae ornamita per bucedoi da naturae floroi. Gi publicigis la partituron de la cavatina de la dua acto, la completan libreton, recenzon de la premiero cae ilustrajoin, en quiui oni povas vidi la curtenon pentritan de Ana Tanco de Carrizosa, malsamen senoin de la zarzuelo, cae la componistinum quiu dirigentis l'orchestron la fratino de Teresa, Leonor Tanco, estis la chef rolulo de la teatrajo, quiu con andaluza grazio ravis la publicon per sia bella vocio cae deloga figuro. En sia recenso, la pentristo, verquisto cae giornalisto Alberto Urdaneta scribis pri la musico io quio estas nia, quion ni antausentis de ci amata patrullo. La musico malcajas nian nazian guston subtenata de la studo de la classicajoi. Similia similibus estis presentita de nove plur foie fine de la vennaua iarcento fare de la salsuel companioi Zenardo cae Simmerman Ugeti en la Teatro Colón. Cae en la dudeca iarcento de nove gi presentigis ci la Teatro Colón en 1937 cae en la Teatro Moderna Gimnasio en 1958. Onit sias Teresa Tanco farigis el stara figuro ancau prosia activado. Si organizis la inauguron de la Teatro Cristóbal Colón, quie ce la piano si presentis la hungaran rapsodion de Litz. Sen dube, si daure componis cae concertis, tamen, bedaurinde, malmulte da esplorado estis farita pri sia biografio cae musico tio estas ofta manco por tiui ciui en tiui epocoi provis trarompi la fermitan barilon por virinei cultura agadoi.